าไตรก็ถวายความเคารพบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน การอบรมเอาการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม今天是第七天，最后一天。เจ็ดวันที่เราอยู่ร่วมกัน ก็เหมือนกับเรามาคดตำรับ สูตร ของอาหาร เมนูอาหารที่พระพุทธองค์ได้เขียนสูตรขึ้นมา 84,000พระธรรม84,000 สูตร พวกเรามาเรียนรู้แล้วก็ทดลองในการ ทำเมนูอาหารพาทำไม่ใช่เรียนรู้เฉยๆการเรียนรู้เฉยๆก็ท่านทั้งหลายก็คงจะเรียนรู้มาจากตำรับตำรามามากต่อมาก婆婆 หลวงพ่อเทียน ท่านได้หยิบเอาสูตรสูตรหนึ่ง จากแปดหมื่นสี่พันเมนู ที่พุทธองค์ได้เขียนเอาไว้ มาให้พวกเรานั้นลอง ลองปรุงอาหาร แล้วก็ลองลิ้มรส อาหารของที่การที่พวกเราไปปรุงกันเจ็ดวัน这个是 มั่นใจว่าเป็นสูตรสำเร็จ ในการที่จะกระทำส่วนนี้ให้เกิด มักเกิดผลขึ้นมาได้ ในการผ่านขั้นตอน เรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรต่าง ๆ มาให้พวกเรานั้ได้ได้ปรุงรสลง在整个 ดวันที่เรามาร่วมกันปรุงรสอาหารเนี่ยบางคนก็เอิบอิ่ม ในรสอาหาร ที่ตนเองปรุงขึ้น那啊，不管啊如何的啊从哪一方面啊来研究啊做中产啊，我们都是 ที่อาหารที่เราปรุงกันอย่างนี้เป็นอาหารที่เราเคยปรุง เคยลิ้มรสผ่านมาแล้วทุกคน ทุกท่าน其实 เทียนได้แนะนำเติมอันนี้ใส่หน่อย หยดอันนี้ใส่หน่อย จับตัวนี้ใส่นิด เอาตัวนี้เข้ามาผสมกันเรียกว่า สูตร เมนูส4ิบี่ท่าส4ิบี่จังหวะเป็นเป็นเมนูที่ ทุกคนเคยเคลื่อนไหว ทุกคนเคยรับรู้ มีอยู่ในตัวคนทุกคน แต่ว่าเราไม่เคยใส่ใจไม่เคยสังเกตกับส่วนนี้禅，作者用词是是时代禅。 随着啊快节奏的这个时代的变化啊，那么才有了斗争禅。因为我们平常啊这个手跟脚从来就没有停下来过。บางคนก็ยังลังเลบางคนก็ยังไม่ยังติดในรสอาหารเดิมๆ ว่าสิ่งที่เดิมๆตนเองได้ลิ้มรสมานวสึกมันก็มันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ไม่เคยไม่อยากจะลองทดลองสิ่งรสอาหารใหม่ๆดูบ้าง很多人吃过了啊苦的东西，但是呢。 又一次的这个痛苦打击，还是起不过来。啊，作者赞叹在座的各位，啊，只要。 ในรถเดิมๆมันก็อยู่อย่างเดิมๆอยู่ตลอดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นการเคลื่อนไหวในท่าทาง ในสิบสี่สิบห้าท่าสิบสี่จังหวะเนี่ยเป็นเป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้จากร่างกายและจิตวิญญาณที่เรามีอยู่ในตรงนี้ เพราะวิญญาณและกาย ของเราก็มีอยู่ใน ในที่ที่เดียวกันที่ตรงนี้ เคลื่อนไหวในขณะใดในยีบทไหนในท่าทางไหนตรงไหน ให้เกิดความรู้สึกให้เกิดสติสัมปชัญญะอย่ามองความรู้รู้ออกไปข้างนอก รู้ออกไปข้างนอกเรียกว่า รู้นอกตัวนอกตนพระพุทธเจ้าสอนให้เราเลยรู้กลับเข้ามาในตัวตนของเราตรงนี้ 这个啊，不停在动的动作，啊，目的就是让大家啊，已经习惯了啊，贪缘的心啊，能够啊，轻松的回到当下，啊，能够学会活在当下，啊，能够学会有觉性的啊，回过头来。 觉知自己，看自己。พระองค์ได้ตรัสว่าพิสูจทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยู่อย่างไม่อย่างไม่ประมาทเธอมัจจุราชจะตามเธอจะตามพวกเธอไม่ทัน那么我们可以试想一下啊，在这个世间有几个人是会回过头来看自己？ 是只会看到，อยู่ยังไงอยู่ไม่ประมาทอยู่ยงไม่ประมาทอยู่ด้วยความมีสติทุกๆขณะทุกๆเรียบทการยืนเดินนั่งนอน หรือแม้แต่รีบทย่อย คู่เหยียดเคลื่อนไหวกับพิบตาหายใจอาปากตะกะสิ่งเหล่านี้ มันเป็นอุปกรณ์ในการทำความรู้สึกตัวอยู่ตลอดไม่ต้องไปหยิบยืม ไม่ต้องหาสิ่งอื่นมาเป็นอุปกรณ์ในการทำความรู้สึกตัวเพราะสิ่งเหล่านี้ มันมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วโอ้โหเห็นข้าวสาร วิจัยมันอย่างถูกต้องวิจัยอย่างของแท้ลง กายของเราก็มีใจของเราก็มี ในการที่จะดูที่เราที่การที่เราที่เราจะรู้ ว่ากระบวนการของจิตที่มันนึกคิดปรุงแต่งมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง 就是轻松的回到当下，活在当下，知道自己。นามธรรม เราไม่สามารถที่จับสัมผัสได้ ด้วยเป็นวัตถุ เป็นก้อนที่เราจับสัมผัสได้ แต่อาศัยกายสัมผัสกายที่เรามีอยู่แล้วนี้มีสัมผัสมีความรู้สึก เข้าไปทุกขณะทุกอิริยาบถแม้แต่ใจที่มันนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้น สติสัมปชัญญะเราต้องรู้ทันกับมันทุกๆย่างก้าวทุกกระบวนท่า这过程中，大家基本上啊明白啊这个动禅一个基本的一个原理啊，那所以说就是因为我的心是摸不着。 我们能知道啊，能觉知的那颗心，更是摸不着，更是看不到。所以，我们需要通过啊，这十四个动作和我们的亲啊，去让自己更加熟练的跟啊自己能知能觉的那颗心在一起。所以啊，很多人学学习动禅几年下来。 进步很小，所以说原因就在这里。他想说我回到日常生活当中啊，去用功，但是他没有打好基础啊，就像盖房子，你地基打不好，你的房子会盖得高吗？所以一般情况就是啊，修了一段时间啊，就不用功，不做什么动作，不清晰，变成啊，来来去去。 เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเบื้องต้น ให้รู้จักเรื่องรูป เรื่องนาม รูปนาม มันก็ไม่ใช่นึกความนึกความคิด หรือสร้างจินตนาการสร้างมโนภาพให้เกิดขึ้น不管啊，东山禅的每一个 都会啊，一直告诉大家，回去以后要多做什动作，多进行。那么啊，我们啊发的书里面啊，大家也可以仔细去看啊。那么啊，也同样的，对于保持。 กันเรามีสองร่าง ร่างหนึ่งเป็นนั่งอยู่ตรงนู้นว่าร่างเรานั่งอยู่ตรงนี้มองเห็นซึ่งกันและกัน อันนั้นเป็นรูปของความคิดไม่ใช่รูปนามที่แท้จริง所以大家一直在跟大家说。 就不能学习这过程，啊，然后也不会有很好的一个结果啊。那么一说让大家精进用功，又变成。 คิดของเราสร้างเป็นมโนภาพให้เกิดขึ้น แล้วก็มองเห็นลักษณะนั้น จริงๆ แล้วนั้นไม่ใช่รูปเป็นเพียงภาพหลอน ภาพหลอกให้เราให้เราหลงกับ รูปนามแท้จริงที่มือขึ้นม้ามือลงยกมือไปมือใหม่เป็นทั้งรูปเป็นทั้งนามเป็นตัวตรงนี้回去以后自己用功啊，只要是用功了。 เราทำอะไรอยู่มีความรู้สึกตัวตื่นตัว มีความมีสติมีสัมปชัญญะตลอด แต่รูปนามตรงนั้นพอเราเคลื่อนไหวอีกหน่อยหนึ่งมันเปลี่ยนสภาพมองไม่เห็น เพราะความคิดมันสร้างเกิดเกิดขึ้นให้ความคิดมันสร้าง ความสร้างรูปเกิดขึ้นมานี่ขึ้นมา เป็นเพียงรูปในความคิดเฉยๆมันไม่ใช่ตัวจริงเป็นสิ่งที่หลอกเราตลอด那么回去以后，你不断的用功。 在这只有七天而已，那么回去以后不断的用功啊，那么一般的人啊，在几个月内都会清楚认清啊啊，就是说也可以，有的人也可以是说一个基本的对身和心的啊一个啊更正确的认识啊，因为你不断的。 He นั่งทำนั่งแล้วปฏิบัติแล้วเห็นรูปร่างพระพุทธคงเห็นรูปร่าง เห็นอะไรต่อมีอะไรไปนู้นไกลเกินไปนี่เกินไป รูปธรรมในขณะที่รูปกายเราเคลื่อนไหวเราก็มีความรู้สึกมีสติรู้การเคลื่อนไหวของตนเอง รูปธรรมนามธรรมก็รับรู้ไปด้วยกายเราทำอะไรอยู่เรารับรู้ทุกขณะทุกกระบวนอันนั้นเรียกว่าไม่ใช่รูปธรรมแล้วเห็นนิมิตเห็นสีเห็นแสงเห็นไกล ออกโลกตัวโลกตนออกไปนั้นนั้นไม่ใช่那么 าพสภาวะความจริงในสิ่งเหล่านี้เห็นการกระทำของตนเองทุกขณะแม้แต่กาย เห็นการเรื่องของกายแม้แต่ใจที่มันนึกคิดเราก็รู้เท่าทัน เห็นเท่าทันรู้เท่าทันกับมันตลอดทุก ๆขณะทุกขณะ其实啊，这四大啊出现的任何的状况啊，它只是这个身体啊出现一些状况啊，它因为和合之后。 有的时候音乐不是很合格的时候，四大可能某一某一个东西某一个啊稍微偏一些的时候，你就不舒服。那对于啊在动作禅修行过程中，把身体认得更清楚的人来讲，整个这个身体和所谓的四大出现任何的变化，不会影响。 Krishna เห็นธรรมไม่ใช่เห็นรูป เห็นธรรมเห็นตัวตนที่แท้จริงของเรา เห็นสติตัวสติตัวปัญญาตัวความรู้สึกที่แท้จริงของเราในขณะครับแล้วก็จาก这么多刚才ื就是ห给大家先指出一个方向啊，因为我们大概啊两三个月打自产期那下一次的话是一月份。 ภายนอกถือว่าเป็นสิ่งที่หลอกทำทำให้เราหลงออกหลงเพลิดเพลินไปตามสิ่งเหล่านั้น เราลืมลืมหันกลับมามอง ตัวตนที่แท้จริง ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเราตรงนี้แม้แต่ความนึกคิดปรุงแต่งเราก็ไม่รู้บางทีลงไปลงโทษว่า ที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้น เพราะมีอะไรมาทำให้เรา เป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้ถูกถูกอะไรต่าง ๆนี่อะไร ทำให้เราลุ่มหลงไปสิ่งเหล่านั้น เลยไม่ได้มองกลับเข้ามาหาชีวิตที่แท้จริงของเราที่เขา ฉาลิษยาถูกความโกรธความโลภความหลงมาครอบงำอันนี้ว่านามโรคจิตใจเราเป็นโรค สิ่งเหล่านี้คนทุกคนมันเกิดขึ้น ไม่ว่าใคร แต่ว่าเรื่องจิตใจตรงนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามที่จะหาวิธีการบำบัดมันตลอดบางทีก็ไปใช้การบำบัดด้วยการพิธีกรรม จิตใจไม่ดี จิตใจที่ตกกังวล จิตใจที่ตกหมกมุ่นอยู่ในความคิดภาษา จิตแพทย์ว่าย้ำคิดย้ำทำอยู่ในอารมณ์นั้นๆ ปางก่อน然后整个人陷到非常痛苦的情绪就一直在责怪：哦，是我过去生过去世造的业。เราไม่ได้หาสาเหตุ เหตุที่มันเกิด เลยคิดคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักเหตุ เหตุแห่งเกิดความทุกข์ แต่ว่าเรากลับไปเชื่อในสิ่งที่ว่าเรามองไม่เห็น เอาความเชื่อมาเป็นบรรทัดฐานในการกระทำของเราอยู่ตลอดและผิดพลาดอยู่ตลอดในการดำเนินชีวิตของเรา或许是，或是事情，现在一直责怪自己做错了，那有什么用呢？那么。 有觉性的去看透、看破啊，去试出世间的啊所有的事实真相，还有一些假有、假和假算啊，再去不停的迷呢。ปล่อยให้จิตใจหมกมุ่นคุ้นชิดอยู่ในสิ่งนั้นๆแล้วถอนตนเองออกไม่ได้นี่ไม่ได้ ก็เป็นไปกล่าวโทษ กรรมตั้งแต่อดีตชาติไปโน่นไกลเกินนี่เกิน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานั้น มองให้ชัดในขณะนี้มันเกิดอะไรขึ้น วิจัยมันลงไปให้ชัดเจนลงไปลงไปให้ของแท้ แล้วก็หามูลเหตุหาสาเหตุของมันมันเกิดขึ้นจากอะไร不需要去研究啊，过去生过去世，我们造了多少业，或者修了多少。 เราก็อยากให้มันสุขตลอด พอมีความทุกข์เราก็พยายามที่จะสลัดทุกข์ออกแต่มันก็ออกไม่เป็นเพราะเราไม่รู้จักกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์ตรงนี้มันก็เลยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างมีความทุกข์สาหัสสักกัน去看这个身跟心的 无常与无我何苦，也要啊多去体多去体悟。 สิ่งที่ไม่ดี เราก็ไม่อยากได้อยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ของเราก็เหมือนกัน วันนี้อารมณ์เบิกบานแจ่มใสเชื่อเคลิ้มอินอยู่กับความสงบสุขติดอยู่กับความสงบสุขโอ้สุขสบาย สบายใจดีใจ แต่ว่าอีกช่วงระยะหนึ่งมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนี่ตลอด แต่พอมันเปลี่ยนเราก็อยากจะให้มันอยู่

回去以后，啊，基本上你需要每天花时间去体会，细细体会，就是我们刚才讲这个无常、苦、无我啊。那么啊，如果在无常、苦、无我，我们有更深入体会的话，你会发现你对以往的执着。 ังอนัตตามาเข้าใจเรื่องสมมุติ สมมุติที่ถูกบัญญัติสมมติบัญญัติ ที่เราถูกบัญญัติเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้น สมมติพระพุทธรูปแล้วก็สมมติเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้น จริงไหมจริงจริงจริงโดยสมมุติที่ถูกสมมุติขึ้นมา放下啊，不是荣耀啊，放下是我们知道它是一个 是一个假有，一个假合，但是大家还是要清楚知道，没有这个假的这个东西。就比如说我们这个禅堂，如果没有这个假合的禅堂，我们哪能坐在这里学习这么多禅呢？สมมติชื่อชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ เพื่อต้องการที่อยากจะให้ จัดให้เป็นหมวดหมู่สมมติผู้หญิงสมมติผู้ชาย จัดให้เป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มเป็นกองเพื่อให้อยู่ในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความเป็นปกติสุข都应该清楚啊，都是一个啊现象。 一个假象而已啊，在作悟我们把所有不管是啊身跟心出现的所有所谓的像，这样的东西，我们都跟它叫做一种，只是一种现象而已，包括你的任何一个情绪啊，只是。一个。 ิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์ที่มนุษย์สมมุติเกิดขึ้นมา แล้วมนุษย์เองก็เป็นหลงติดอยู่กับสมมุติสิ่งเหล่านั้น那么你知道它只是一种现象而已啊，你不会呃拼从小到大，就是会在这些假象中拼命的去执着。 就是到他的口来，一口气上来，一样是一无所有。นั่นแสดงว่า มนุษย์เรานั้น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองในการในสิ่งที่ตนเองกระทำในสิ่งที่ตนเองอยู่ในขณะนั้น ก็เลยต้องหาอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจพุทธองค์สอนให้คนเรานั้นมีความเชื่อมั่น

เมื่อจิตใจอ่อนแอก็ยึดเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งเรียกว่าศาสนา ศาสนาเป็นเรื่องที่พึ่งเราพึ่งอะไร พึ่งผีก็เป็นศาสนาผีพึ่งเลิกงามยามดี ก็เป็นศาสนาเรื่องของเลิกงามยามดี แต่ตัวพุทธศาสนาพุทธคือผู้รู้ใครเป็นผู้รู้ ตัวเรารู้ในขณะที่เราทำอะไรอยู่ นึกคิดปรุงแต่งอะไรอยู่ สติสัมปชัญญะตัวนี้รู้เท่ารู้ทันกับมันอันนั้นเียว่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน所以大家要有自信，要相信啊佛陀讲的话啊，我们需要做的就是啊清楚有觉性的啊跟自己在一起啊清楚有觉性的去看清这个身跟心。 尊者不停的啊，讲一讲啊，不停的在说，就是大家要相信，大家要真的有信心啊。佛陀啊，悉达多王子在菩提树下可以做到，那么多不才那么多位啊，修行的人他们能做到，那你一定也能做到。沙克拉是讲说，说谁说人。 พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพวกผีปีศาจสอนคนสอนมนุษย์ตรงนี้ เพราะฉะนั้นคนทุกคนคือตัวศาสนา ตัวสติตัวปัญญานั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา อยากให้ศาสนาเจริญอยากให้พุทธศาสนาเจริญสติสัมปชัญญะสติปัญญาของเราก็ต้องเจริญงอกงามมากขึ้น ิญญาณจิตใจของเราสติปัญญาของเรากับไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า所以前醒啊，同学也讲到啊，不要对啊一些形式、仪式上和对整个人一个物质、一个追求上啊，不要 众生彻底的啊，从对物质追求啊啊，对物质一些迷的部分上面啊，彻底醒过来。พอรู้สิ่งเหล่านี้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราก็ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้อง เมื่อใจเราสวยทุก เราจะไปยอมอยู่จำนนอยู่กับทุกข์อยู่กับนรกอย่างนั้น ก็เป็นไปไม่ได้ ต้องหาวิธีการถอดถอนถอนออกจากนรกจากความทุกข์ใจลรงนั้นออกจาก สิ่งเหล่านั้นมาอยู่กับความรู้สึกมาอยู่กับสติสัมปชัญญะของเราให้เร็วไวที่สุด ไม่ยอมตกนรก所以我不是告诉大家，真的有一个地 อย่าไปแช่มันอยู่นาน ถ้าแช่อยู่นานแล้วได้เรื่อง所以大家习惯啊，讲了这么半天了，大家习惯了没有？啊，第一天堂就是当下这一念心，六道轮回就是当下这一念心，十法界就是当下的每每个念头。所以作者说，谁愿意？ 我给你讲。 内心的智慧、有限，和他对无常、无我的更深的一个认识。 pilletta 需要自己来观察，因为它是有。 Okay. 生气的你，还会生气，还会会难受，人家一句话过来。 魔啊，为我所用，与我共舞，所以大家一定要提起自己的心啊，非常谦虚。